kabiri bibiri na kane na gatandatu ubusa kabiri cyangwa bibiri na kabiri bibiri na gatanu na gatatu irindwi na gatanu irindwi na gatandatu ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icyenda na mirongo itatu na gatatu cyangwa itandatu na rimwe ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icyenda na mirongo itatu na gatatu ngizo inimero muza twakura ko iriya kadogo niyo aza kumfasha mu buhinga bw'ibyuma reka mu kanya rero duce dutangura kwakira mwebwe bamenyesha amakuru aho muherereye barundi barundi kazi nidukunda igihugu cyacu mu kugarukira akaranga nako kazotumurikira maze dushinga icumu mu mashinga ntitwemere ko abanyamahanga bakikunda kudusumbya ni ukwikaba ingingo yabo baye ubundi wowe ukunze kurusha abandi kuko kahise kabwo karyoshe nk'inyama y'ikindi neza uburundi abukunda uburundi menya neza uburundi ubukundisha abandi abarundi bubu ntibagikunda igihugu cyabo kuko benshi biruka guharanira inyungu zabo abantu nk'abo sinkabo kuri mwezi igisabo hari abantu bitanga bakigura igihugu cyabo reka rero dutangure kwakira mwebwe bakunzi eh, cyane cyane bakino kiganiro aho iwanyu havugwa make umwanya rero n'igwanya hari uri ku murongo alo alo wi ninde tuvugana herereye he eh ni niyo nkuru Samuel ndi ku mutumba wa Kigomagoma muri ya Mugeni komine Kayogore nta ya Makamba namahoro gasamwe namahoro nukuri nuko twifumbire cy'abanyagihugu ngaho mu Kayogoro mm havugwa make Eh, urumva inkuru ibabaje iteye umubabaro hmm. inkuru ijyanye n'imvura yaguye ku munsi wa gatandatu n'ukuri yagwanye urubura rwinshi hmm. none aje rwarononye imirima ngaha ntihatahari nta n'icyo tukivuga ngaha turifumbereje n'ukuri hmm. ego kuko rwarasinzikaje cyane nko ku gacimbiri no mu gatabo no no no ku no kiyange mugeni aho aho se muri zone yihega sama Eh, ni zone gatabo mu gice kimwe iyindi eh, eh, zone ni mugeni hmm. ego rwarahasinze kagena ukuri ngaha ntiworaba kwera n'ingorane nawe gasamwe usaba iki cyane cyane uhereye aho ku mutumba iwanyu kumbura no ku rwego rw'igihugu ababijejwe mubasaba iki ngewe cyo nasaba ku mutumba no ku rwego rw'igihugu mm-hmm. nuko amashyirahamwe yose abanguka vuba n'ukuri mm. akaraba ukuntu dufasha no kuri twarasinzikaye mm. ego gira amahoro samwe eh, twizere yuko akamu kanyu eh, eh, kumvishwa yego na cyane cyane hanyuma rero hari ikindi nacyo yego ahangaha no kuri mvuye kwakura kuri isanganiro nta niyo ndiko ndategereza no kuri hari ibintu biguma bisumukaye mm no kuraba isanganiro mukayikora hanyuma tugaza turayumviriza nyene gatanu kuri gatanu ahi makamba ariko icyo kibazo turagishikiriza abajejwe ubuhinga yego twizera yuko mu minsi iri imbere bizoba byafashe umurongo na cyane cyane n'ukuntu gira amahoro aho mu kayogoro kigomagoma kayogoro kamakamba na cyane cyane na mwebwe mugire ijoro ryiza murakoze ego twakira uwundi alo alo Hello. Ni sawa. Ni sawa. Ninde tuvugana herereye he? Inde. Urinde. Bimenye Sindakumva neza. Uti urinde. Ngibinde. Uri? Bimenye mu ruyigi. Bimenye imana mu ruyigi. Mm, amagana ahega bimenyemo mu havugwa amakiha mu ruyigi amakuru mu rugo turayaguha reka bimenye imana dutunga agatelefone kamukundira kuko ravuga bigace bicika Hello. Allô. Allô. Uno mukunzi wa radio isangano nawe ne ntitubashe kumuronka. Allô. Allô. Mhm, ninde tuvugana herereye hehe? Muvugana na Nduwayo sinavuka muri commune cya Soro. Nduwayo ndi? Nduwayo Juvenal, kabayebile mu gisagara cha Bujumbura. Juvenal. uvuka eh. mu gyansoro ariko twakwira ibujumbura eh, ndahagendera hose mm. ibujumbura aho tutashoboye gushika havugwa amaki n'amagana eh, mvuga ibintu bya ruguru amagana igyansoro nyine uheruka yo jyana hmm. hirya y'ejo niyo nari hirya y'ejo kuwa gatanu wasanze havugwa amaki mu gyansoro ku munsi wa gatanu rero nagomba bagomba shikiriza ikibazo cyo mu ibarabara mhm. ukuri ke ndashimira umusitanire muri komine rya soro ni ukuri yaragaragaje yaritanze purema abanyagihugu yarababwiye baza barakora akabarabara ubu ni sawa bishimira imana mugabo ikindi nacyo yo dufate umusitanire wo muri komine rya soro n'uwo muri bisoro nibavugane nibavugane barabe bakore hajya ahantu kwa ahantu hariho akabarabara kari kava mu cyogo kajya mu ntuze kwari kwa musozi hmm. turema bagerageze bapfukane barabe dufate musitantebe muri komine bisoro yumvirize bavugane bakorane n'aho dufate n'aho ibarabara bavuga bavuga yuko ridaciwe riciwe mugabo urumva ngo kubera ari ry'inyange urumva nyakabarabara karanyerera rwose hmm. agerageze nk'uko yitanze nk'uko yitanze mu santire muri komine rya soro agerageze bavugane virema turabe ko kwibarabara ryohita nk'uko yakoze iwiwe mm. yego virema murakoze cyane nduwaye ikindi nacyo nagomba kuvuga mhm, muca ku masomo eh, nagomba kuvuga dufate umuntu ariko dufate akakabarabara umuntu aba bantu bakoze akabarabara ko kumusaga mhm. yego baragaragaza akabarabara ko kumusaga kahe neza na neza aka kabarabara aka kabarabara ko mwise mfata kibanza hmm, kaduga kaduga hariya kwikora eh. mhm. baragerageje kweri igenda bashimira imana kweri hmm. bagerageze bace bashika abace bashika ngaha urenganye isengero mu buhonga mhm. bapfume bahasuka amapave bapfume bahasuka ibikariyeri virema barabe yuko kiya kinogo covaho n'ukuri iya kinogo kiratubangamiye gose kiratubangamiye kijya kinogo uri kugenda eh. kuri paruwasi ya eh. buhonga eh, kijya kinogo kiratubangamiye kubera hmm. na ryari n'ejo hari haguye fuso imodoka kijya kinogo kiratubangamiye hmm, uti rero ababijejwe uhereye ku bajejwe intwaro ntibarabe barigarukire barakora ibarabara barabona hmm. yuko natwe twege twe twitanga prema gutanga intererano dufate amagori ntitunaniriza tuguma tuyariha bagerageze batuzibire bijya binogobo boba bakoze vema imana yo bibafashije kwera reka icyo gisabo cyawe cyo kimwe n'iki naje mbona kiya kinogo kiya kinogo kweri kiya kinogo cyaraze kuva na kera kiya kinogo nibafume basukamo bakariyeri data wanjye dufume turaba yuko tworeka kuhatera reka bino bisobisho byacu twizere ko ariko barabyumva ama bumve n'ayo marira y'abene gihugu uca nk'abanyagihugu eh, ejo na hirya y'ejo baze baraba ukuntu buhakora kumva amaze kugwa na fuso eh, kumva yuko mm, eh, ah, byari barabara akamaro igihugu namwe bwe muherereye ngaho murakoze cyane yuvina sawa murakoze namwe mugira ibihe byiza nshuti namwe halo halo ninde tuvugana twakwiye ari he indi twakwiye uri hegahidwa muri komine giheta mm, erega edwa ah. ukuri kuravuga ntitukumva raba uhagarare nko ku giti hejuru kugira turezo dufate neza uravuga bigaca bicika indome za nyuma Hello. We, ninde tuvuga? Nagize mwiriwe. Mwiriwe neza. Eh, ngatinye na vese mushenda juru. Yego hatungima. Amakuru ah, mutamenye iradisanga ni niba tucumbikana neza mwagereza mukayidukorera neza havugamwe mu radio menshi. Ah, ngira ico kibazo mugisangiye nabi makambare. Eh, eh havugamo radio menshi menshi amajambo muri ko muravuga ntiyumva. Mm, mucenda Eh, mucenda Utukora ko yandi niyo mu Mm, ibirime. ego reka ndagishikiriza cyane cyane abahari iby'ubuhinga yego ntibamukoze neza mm, nta kindi none kivugwaho umucendajuru gahatunga imwe ahavuga eh, umucendajuru urutuba gusa mm. imirima y'umwe abandi akavura eh, shakaragwa mbere n'urubura ugasanga riko ronona imirima barakaronka muri batwe bw'ino twarahebuye ni kure eh, ibijyanye n'ihindagurika ry'ibihe nuko reka turindire eee ni kurindira imana ikirokora murakoze gira amahoro hatunga imana eee mwirambire halo hmm. helo alo alo ninde tuvuga eee disi mati gute disi Eh, hmm, disima eh, eh, kinyabisuga mu ntara ya ruyigi ntigute disima yego turashima tureme aho havugwa amakiga disima havugwa amahoro n'akapura kaza karagwa bukebishaho ariko mwumvise yuko hafi y'aho mucendajuru wobo ngo uruzuba rwarembeje ni ibijyanye n'ihindagurika ry'ibihe ni abambuka ibato ku bintu bijyanye turema n'ibintu biduka igiciro iduzwa ry'ibiciro ndiko ndaraba nk'ipine y'ikinga baba tuyigura mirongo ibiri cyangwa cumi n'umunani mu kigeza kuri itatu na bine ngahora muyigura hagati ya cumi n'umunani na mirongo ibiri mirongo ibiri cyangwa cumi n'umunani ubigeze kuri itatu na bine ubigeze kuri itatu na bine ni ukuri turema barabe ibintu by'uburengasha byatsi imiduga amasabuni asha ni ingorane hmm. kwe abo babiraba ni bande gadisima abo uvuga babirabe ni bande eh ku bantu basanzwe babidandaza Mhm nibo babiduza eh, ibiciro canke ni ku canke ni ku tugiye kubirangura ngo tubirangura ngo sanga byaduza mm, bo babwira yuko iyo babirangura nabo basanga byaduza nabo nyingo basanga ari nyene mm urumva sibo baduza ibiciro ariko nuko babisanga mu masoko nabyo babituza ahubwo ntabikora usanga biduta natwe bashaje ko tureba kubera icyo ibyo bintu kubera byadutse guhera ku masabuni kuduka kubikura ukayigurisha ashobora kugira ngo mukore ikimutuza nako tubirangura mm. uti rero barabe ah, arakoze cyane icyumviro cyiwe mwumvise yuko yagishikirije ati mu ruyigi nyabitsinda ibiciro by'ibyankenerwa abanyagihugu bakenera byaduze ku rugero uhatswa kuba igice kuko nk'ipine ngo yagurishwa ipine y'ikinga yagurishwa hagati ya cumi n'umunani na mirongo ibiri muri kano kanya nk'uko bivuga ngo igeze kuri mirongo itatu na bine ababijejwe rero ni murabe aba banyagihugu boroherezwe ubundi ari ku murongo alo alo alo Alo. Ninde tuvuga uherereye he? Nitwa Bizimana Jean Paul ino kumwiruzi muri komite mishya mu ntara y'Abuzo. Jean Paul. Sa. Ahi havugwa make. Kabisa kinagoma kubabwira ire disanga nini watu kumwiruzi kabisa nifata neza. No mucankuzo yacitse ga Jean. Tuvuganye na menshi bijyana no tuvugana nyene ntakumva neza.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 byinshi nyine by'ibidandaza byazinze bya nkenerwa byose byazinze ego kabisa twagira dusaba leta nyine ikorane n'aba badandaji mhm. kabisa irabe nyine ikorera ibintu kubera nk'umukecuru niyo ushobora kugura agasabune k'amajyana indwi k'amajyana umunani yagiye gukorera igihumbi urumva ntiyoronka yasigana yo gusuma mm. nagira asabe kabisa barabegene badukororere kabisa kuko nkatwe ino kumwiruzi ari abantu benshi bakenye mhm. nk'ubu nyene nk'umukecuru biramugora kugeragura agasabune k'amajyana indwi mm. kandi nyene akeneye agafu agafu nyene yosuma mm. kabisa naganda basabe kabisa barabe bakorore kabisa bihangana bigira ngo mu bwa mbere sabana zari kujyana itanu mm turako twogira isuku natwe ni waje gagaye uwo ni jean paul imwiruzi nawe nicyo kimwe na disimasi mwumvise ko ariko bagaruka ku iduzwa ry'ibiciro by'ibyangombwa bimwe bimwe bakeneye alo Alo. Alo. Ninde tuvugana uherereye he? Sipiriano muri komine Kayogoro. Sipiriano mu Kayogoro. Feliciano. Feliciano. Eh muri komine Kayogoro mu zone mugeni. Mm aho mu Kayogoro havugwa makiga Feliciano. Amakuru mutamye nayo rubura bacaha muri muri mugeni kweri ku mutumba Yego. Baje ruba kweri kwa rapolisi mwe abanyagutse mu kangaratete kweri. polisi hano felicien ni ukuvuga kuva ku baguye ku gatandatu abagira neza batangiye kubagarukira ko none ahubwo nibyo twaba twasaba duhora dushaka muganga ni umuntu wese ashoboye kureba ibyo yose yofasha yoraba mhm. kwera akatugarukira ko n'ahandi ho kwera yemwe n'iki kivuga ni ku munsi wa gatandatu kugeza ku munsi wa mungu kutiyanikiye hejuru mm. ni ukuvuga ati ibigoti ibiharagi ibisoya twari tumaze gutera nta kintu na kimwe duteye ni ukuvuga byose byarumye yego ni ukuri emwe mwebwe twasabye mutupfukire twere twabe kano kanya isangano yakabahaye kugira namwe mubera abamenyesha amakuru baha iwanyu reka kumbure twizere yuko akamu kawe bo byega bakumvise hama natwe arico dufasha turagishikiriza ariko cyane cyane ni mwebwe mushikiriza ibyaho iwanyu feliciano mukayogora ati nabona imvura ivanze n'urubura rwarononye imirima yabo mwumvise ibisoya n'ibindi ko muri uno mwaka atacu bazokurayo bagasaba rero mwebwe bishoboye ubushikiranganji bwo gufatana mu nda cyane cyane timurabe mugaruke kuri abo bene burundi aho baherereye mwumva yuko byanse ubundi ari ku murongo hello hello hello ninde tuvugana aherereye he ninde twakuyaherereye he jerome mugatumba jerome aho mugatumba ko ari hafi y'isanganiro havugwa make ingamba kinye ya mbere rero twaguma twabwira ikibazo cy'inka hmm. cya kibazo cy'inka twaguma duterera n'ubu cyatariho inka zifite ikibazo iki inka n'ubu yacaturuka n'ubu yacagenda kurisha n'ingene hmm, uti kuri mwebwe n'ikibazo ni ikibazo rwose uko hari imanza zifite byaduka mhm. abakuru umutima batazosora hmm. eh, twasaba musangire abanza ahaguruke aze kubitsa inama ahantu ni kinyinya amaja ya eh, mbere ngaho uja butse rusizi Eh, mm, uti nka ziracaturutswa ziracaturutswa kwa n'imvene mhm. twasara rero ko dutangire kwibuka mu gace kabanza kaza kuko hadoba haduka amatati mm, amatati abafatiye kuki abarimyi n'aborozi baca ba batabe kujyana kandi byari byahagaze mm, murakoze cyane je nizere ko musitanteri azohashika wumvise ko ariwe mutaka cyane namwe mbwira amahoro ubundi ari ku murongo alo we ninde tuvugana uherereye ni niyo nkuru samwe radase ku murongo samwe da aho mu kayogoro kigomagoma havugwa amaki kandi yego na cyane cyane ikintu nibagiye mhm. ni iki kibazo kijyanye n'ibi biciro biza biraduga ngaha mu gihugu cy'u Burundi hmm, no ngaha imakamba naho ni nuko inyuma y'ikivura ubu ibiciro na mwebwe ni hatari ni ukuri tari hatari urabona nk'akadomo umuntu aragura ibihumbi cumi na bibiri k'amamesa akadomo mm. k'amamesa eh. ubu bisigara ibihumbi mirongo ibiri mhm. isabune hahora igugwa amajana abiri basigara abiri n'itanu mm. iyagugwa amajana atatu basigara atatu n'itanu mm, iyagugwa amajana ane isigara ane n'itanu mhm. iyagugwa amajana atanu buhoho isigaye igugwa amajana ane biheza byose sama na cyane cyane urumva nga byabaye umurengera no ibiciro uti harabavye Hmm, hmm. mhm. ni uko yatarubugeso none musaba iki gasa njyewe cyo ntosaba leta leta mbe leta nkore njyewe nizere ko atakintu kinanira hmm. nifata ingingo hanyuma ibintu by'ibiciro bijye mhm. ku rutonde rwiza bitababaje umunyagihugu yesi urakoze cyane samweri wewe ndumva wari wanahejeje ushikiza icyumviro cyawe hari undi ari ku murongo halo halo Hello. Hello. Moro moro cyane mwana wa mama. Ni impore. Ndashimye Imana yo mugiye n'ukuri. Tuvugana nanduherereye he? Nshimeze Imana tafika kuzita imutumba aho hari no nizere no magaze mara tuvugana. David Mutumba. Yego. Mm, muri Kirundo. Amakwenda afite mu mwaka tuvugana. Mhm. Mm mu by'ukuri hano iwacu ndabona umutekano umeze neza kandi umutekano urakwiye mm. akavura ndiko ndabona muno minsi bimaze iminsi kwidoga ryidoga cyane niko bidoga ariko mwumva n'ikirago mm. mugabo kava turakaronka byoroshye tangoye na zimwe n'ukuri ubu ni sawa mm. yego ikindi nacyo novuga yego niko noshimira abavuzi bwakorera biro nkanye n'iwacu vrema abantu bitwara neza cyane vrema nta muntu barenganya mhm. bari kwacu ubanza ntibarabya umuntu umugozi ntibarane umukene n'abantu bakajya kumvikira ndakuzi turabashimira mm. kuko imana izibafashe ngo bigume hano iwacu n'ukuri mm. yego murakoze mukora ari bisa ntabwo n'umwana tuvugana mugira ibihe byiza david yego nawe w'umutama wanjye gira amahoro hello ndakumva ninde tuvugana uherereye he juma aho imwakiro muri muhinga havugwa make basha n'amahoro mhm. kabisa mugabo twebwe abanyagihugu bo muri komini mwakiro tubona ko umengana nk'umuhero wadufitiye ngo habaye ikigajuma yo e-, ewe mm. kuvuga imvura turamaze ukwezi kose mutaronka nima yego n'ukuri kandi si komini yose mm. ni ukuvuga n'ibice bigize komini mwakiro n'ibice bigize komini mutumba hmm. mu ntara ya karusi mm-hmm. twe turarangije ukwezi kose ibiharage byarumye ibigori byarumye ni ukuri twabuze ayo dushira n'ayo ubu twabisa twe turabona ko mpenga twamaze ubu twamaze guhererwa rwose nyine burundu ahandi mwumvise yuko igwa ikonona imirimo ikagwana n'urubura n'ibindi hari n'ahandi mwumvise yagiye ihitana abantu irimo inkuba ariko mwe muti aho imwakiro kwera igice cya mwakiro na mutumba imagi y'imvura ntimubona kuvuga rero komini mwakiro irafite amazoni mm. iyo mvura irakuba igashyirwa mu mazoni ahanamiye nk'amazoni za rugabano ashyira zone za zone za buhiga mm-hmm. igaca yongera ikagwa n'ibice bya nyabikere kugenda muri mutumba pemene ya ruguru mm. mugaba ahandi hose kurema wowe washyize nta n'icyo wose ubura no kuvuga cyo kirimo kiraraba nk'amafaranga abanyagihugu bagura n'imyavu duca dusanga amafaranga yapfuye gusa kabiri nkuko mm. razavunitse bana mm-hmm. ni hatari urakoze cyane reka ndagushimire ariko kumbure mm, urabona yuko ari ikirere simbona ati musabiki ikindi mm-hmm. nacyo cyemba n'umenga kirateye ingorane mu gihugu nk'uko aba n'abandi banyayivuga hmm. twe turabona kabisa ibintu bijyanye n'amasabune yazimbye cyane ibintu byose byamaze kudubuka tuba twahize ibintu bitahura kabisa ingorane ahantu byandiruka muri iyi ndabitahura aho imwakiro haduze ibikiga juma amasabune yaraduze ijana ku ijana abana isabune mhm. yahora igwa amajana atanu igwa amajana indwi hmm. ubu rero kwikingira kovide ntibyoroshe yewe yagurwa amajana abiri ubiri ku majana atanu amajana ane n'itanu gutyo hmm. amavuta araduga yaraduze byose ibintu byaduze nyine biteye ubwoba n'ibintu bitari hmm, none musaba iki gajuma kosaba iki cyo kibona hehe uragerageza gusaba kuko uko biri kose ari gihinduka hari igihe gihinduka ikidahindutse naho umuntu akaguma havuga uradzi ko ngaha mwe mwibera abamenyesha makuru baho muherereye kugira mushikirize ibibazo byanyu hama natwe bishobotse tubandaye dukurikirana tubaze mu kibanza cyanyu reka nabandi urabona hmm. uwa mbere no kwa gatana iwanyu havuga abakene na giro cy'ikiri yego abantu benshi je ndibaza babisabye kera nta kintu cyose ubona gihinduka nacyo twari turasaba ahubwo gusa mu gace cy'iduzwa ry'ibiciro urabona ko gisabye vuba nk'ubu uraguma wumviriza amakuru natwe tuzotakamba turabe tubabarize twumve gishoboka nawe uciye ushigira icyo ushikirije ugaca wihebura ko atakivamo urumva eh, ayo makuru ngira nawe ntuba wizeye ko watanzeyo nyakubwira imana gira amahoro ibintu n'abantu mpande guheza gira amahoro umutama juma reka tumire amateka turuca tugaruka mu mwanya muri kino kiganiro aho iwanyu havugwa make isanganiro dudu mbwira uko bagura amayinite na eko kashi ntabyuzi uya byonda akanyenyeri amajana ane na mirongo ine na kane akadirisha ushyiramo igiheruro kabanga hamuhitemo gatatu ibi ni biki ndayaguze none mbona bampaye ibice bitandatu byose by'amafaranga muri eko kashi yanjye eh. ibice bitandatu byose yego mm. uti rero eko kashi yoba yasubiye kuduza bonisi itanga uguze amayinite na eko kashi nibyo mbona mm. kuko icyo nibuka twahora turonka ibice bine ku ijana uko tuguze amayinite na eko kashi yo aho rero ndabaye umutunzi niba uko nguze amayinite na eko kashi ariko bazompa ibice bitandatu byose by'amafaranga muri eko kashi asha hazogeraho nza ndisuma muri ayo baguma bampa emu eko kashi ntiyari bwaze ngo dutunge tubona abouri exactement rutovu divera la ni saha zibiri n'iminota mirongo itatu n'itatu muri sitidiyo za radiyo isanganiro turi mu kiganiro iwanyu havugwa make hari undi ari ku murongo alo alo ninde tuvugana aherereye he eh, ni niyo ngura samara karusa ku murongo mu kigomago mm yego eh, ma inite ahera ariko icyumviro cyawe cyari ca cumvikanye sa yego eh, ariko sinabwahetse hmm, mugabo uca ku masungo bw'iriho akanya abandi urabona ko wakuye gatatu urumva ko n'ubu amayinite aciye agoherana nta kundi ubundi ari ku murongo ari uri ninde tuvugana uherereye he amahoro mutaho gira amahoro nawe nshuti ndi makado mpinga nkayove utana ku mutumba wa yumba agakimbira itaba inde makado makado eh mpinga nkayove umutumba wa yumba agakimbira itaba mu ntara ya rukara wacu wakavura kabisa ntikagwa Oh, Bayikatisha gutega. Barabe ko nugira ereka gandikirwa no Gira mpinga kayavwe. Muraraba mwikosora, e muraraba rero mwikosora. Asha nyatari n'agatakari ibintu byumye. nubugesura nubundi agomba kurabona. Nta nukugwa sinzi n'iki. Nawe uyumvira ko ari bande bayikatishaga e amakata wowe yawe wateje ibirere nivyo bavuga nuko burya abajejwe ibirere abajejwe ibirere barafise ubwo bubasha bwo gukatisha imvura ngira n'ihindagurika ry'ibihe ariko sinibaza ko n'abajejwe akarere nabone ubwo bushobozi babufise uwundi ku murongo ari ubu ah, niyo nkuru samwera agarutse ku murongo mu kigo mago samwe wowe tunitse twakugoye wabwira kane cya ku twakira abantu oya ubwo bunyuranye ngize ndarabutunze na efuperi cyari ikirere cyari cyabaye nabi kuko amayinite ariyo hmm. yego cya ku masonga yego cyane ko ndavuga yego kuko urabona leta mvyeyi leta nkozi mhm. twebwe nitwe twayitoye abenegihugu hmm. ni ukuri igihe cyo nosaba nuko turabira hafi kugira ngo ibiciro bize biraduga uko byigombeye yego ibihagarike n'ukuri mhm. kugira ngo umwene gihugu abeho neza mu gihugu atekaniwe kubera ibiciro uko biraduhana mhm. hanyuma reka ntasubira kandi kuri iki kibazo kijyanye n'uru rubura n'ukuri ahubwo gihe cyo nosaba abamenyeshamakuru bo kwisanganira muraba ukuntu muhasimbira ngaha n'ukuri kuri uyu mutumba wa kabuba n'uwa gasabo na kiyange kabubaho muri kayogoro nyine Eh, ni muri zone eh, ya mugeni mm. niho ngo camubona ibyo tuvuga ko byoba ari iby'ukuri n'ukuri mm. uti imirima yose ubu nta kigenda oya yarononekaye umuntu n'ukuraba nta n'ukuraba ku yindi harabavye gose yego ko yego n'urubura n'ubu ntirurayonga ruracari hejuru mm. yego reka turaza gushikiriza natwe abaturongoye na cyane cyane ari ejo canke hirya ejo baraba ukuntu bo yego shikana ngaho Eh, nyuma rero ikintu nacyo ngo bandangirize ko yego nagomba gushimira abigisha batwigishiriza abana b'iwacu ngaha mu kigomagoma ku ishuri ya mbere ya kigomago mhm. ni ukuri niba bandanye kweri batera imbere kuko turabashima batwigishiriza abana neza yego ahubwo jewe mbere ibyo nobona bari bakwiye nk'agashimwe mhm. ubuhungira ngo icyiyumviro ciwe yagihejeje uno mugenzi wacu ari ngaho kigomagoma twakira ubu wi yaro wi ninde tuvugana utwakuriye ikindi kinesi kinesi eh, kinesi ni izina ryababyeyi baguhaye ni izina ababyeyi baguhaye Halo. Halo. Nawe ninde? Bimenye Imana. Eh. bimenye imama aho mu ruyigi yego bimenye imana nawe ne ni kamukundi agatelefone nawe ninde bizimo ngarutse mwakiro hmm. ariko nari gatoya isanganiro twewe irimo iravuga nabi ni mwakiro vemu iyi sanganiro iravuga nabi imwakiro muri muyinga yego urumva harimo ibintu bijwangaraye byinshi no hmm. nuko no mu telefone yawe naho yaciye hajyamo ibijwangaraye tutakumvise neza ariko ntacyo ariko icyo kibazo no kubishikiriza mu gatondo mu gaturuturu kandi nizere ko n'abaturongoye nabone ariko baratega amatwi radi ninde atwakuye ninde atwakuye kinesi kinesi we Eh. watwakwiye uri he genda ikinesi indi indi mu muhwazi nyine nyarumuri ahanye mu muhwazi muhwazi wa he muri ruyigi mm, komini nyabitsinda nyabitsinda havugwa amaki aho ga kinesi iyi eh, nyabitsinda kweri ni mbere nta n'imvura dufise mu nyanya rikiranya nyanganye nemera n'igomba kugwa mpinga kayove bariko basaba ngo abayikatishije bayizane mweho musaba iki kugira imvura iboneke jena jenamye mbere ku rubaho mugabo nta mvuzi nyinshi mm mbere mvuga iwacu mbere iwacu ntahabura emwe ubwo ubonye ishyira kubita ku mabati nyene umenga yogwa mm reka twize ama rero hama ah, rero mushefu oya si umushefu nshuti ye kweri sinzi ubunye hari kuvurefe y'ibarabara ryo mu ijoro noba ndakubeshe mu burundi nta kuvurefe iravu bagiye nuko nakase nuko mhm. nakase gatoyi imakamba mhm. baramagarika ngo hari kuvurefe ngo ntibarengana imakamba hehe hari ryari makamba ya mwaro cyangwa makamba ya makamba nyine eh, barampagaritse nyine mu ntara ya makamba mu ntara ya makamba rero hari kubure hari mu ntara ya makamba amasaha ah, saa tanu mu mhm. masaha y'ine nyine biriko biraza mu ijoro nyine ni mu makamba iyihe ga kinesi makamba nyine makamba dawuni makamba mu ntara ya makamba amajyepfo eh makamba down eh, gusa umva nuko abapolisi baho bambwiye ngo ngo ndugame ikambi barandugana mbwashije ikambi nyene babonye bambwiye nyene ngo ariko verese sinzireho ubukora makuru kutarengana mu barabara mu ijoro hari ku munsi wa kangahe hari ku munsi wa kangahe hari ku munsi wa kangahe gakineza jewe kuwa gatanu kuwa gatanu w'indwi heze alo kinesi amakuru yiwe nta kwiyereka tugume turindira ingero aza gusubira kutwakura halo hello aro cyane ku isanganiro mm, twe n'impore namwe gute aro twe n'amahoro umweho ni gute hello amahoro cyane gira amahoro ninde twakuye uherereye he ndi jafeti mu kayogoro imakamba na cyane cyane ku mutumba wa gatabo hmm. nagomba kuvuga kuri ibyo byamaze kuvugwa by'urubura turema tuzi agahinda kenshi dusaba abatabazi bo tuba hafi turema ntitumve iyo tugira dushyira imiryango yacu mhm. haraguye urubura biteye ubwoba nta kintu wowe ukibaza mu ndimo ni ukuvuga ko aha zarabaye hatari nyine n'ubu ruracari ku misozi ruracari hmm. imvura yaguye samedi kuva isaha icyenda n'inusu gushyika cumi n'imwe n'inusu yego n'uyu munsi urubura ruracari ku misozi ni ukuri dusaba abatabazi b'umutima w'ikigongwe batube hafi badutabare kuko turabona ko tutagira imiryango yacu tugira tuyishyire yego mm. murakoze cyane hanyuma ikindi cyumviro ni ibarabara dufise ripfa akayogoro ritera ryerekeza susumo mhm. ni ukuri hamwe mumenyesha amakuru nk'amwe wohaca imvura yaguye mm. nukuri nawe ndazi yuko utohava n'ibirenge gusa birakugora guterura mm. hari ururembo jafete agiye adahejeje ino nkuru reka ngira akanya karacariho araza kugaruka na wene kugira ayimarire halo halo mahoro cyane mm. uko bisanzwe iyo banyita kibweri inde filiberi yego muri komine bweru intara ya ruyigi yego filibe aho muri bweru havuga make yego nashaka kuvuga ko ibintu ino iwacu muri bweru byazinze bikarenza tufashe akarongo ku masabune mm. isabune yari ku majana abiri n'itanu cyangwa amajana abiri ubu tuyigura amafaranga amajana atanu amajana ane ya yayaya filiberi nawe n'ibijyanye n'idutswa ry'ibiciro bimwe bimwe mwumvise ko bari kubagaruka cyane cyane ku isabuni mukamuzi yuko kandi na leta iri kirahimiriza cyane abanyagihugu bayo kugira bikingire cyakiza korona virusi ariko mukamwumva yuko agasabuni kaduze ahatari hake mu gihugu nk'uko muri ko murabyumva hano ariko baratwakura bashikiriza rero bati leta nirabe ihagurukire ibyo biciro bije ku murongo cyangwa ibishoboka bimanuke rwose twakira ubundi alo ninde tuvugana uherereye ega felicien n'ubu sindakumva neza we ntiruzogaruka ku wundi wa mbere mhm. komine kayogoro yego Felicia nahise amahita yaciga ariko ndavuga ku bijyanye n'urubura kuri e? ngaha ikavuga kweri umuraba nkamwe eh, nkamwe ah, ah, kweri ah, nkamorfa umwereje makuba akaza mugiye kwisanganiro akaza kwera kitegetse karaba ukumene turi mu kangatera mhm kweri kuri ngaha ni kuri nibara gose nukuvuga kwera kuri gori n'ibiraragi n'ibikoti nukuvuga twose byarumye kuko mu n'izindi mvuga ngo arabe ko hari sopu hari sopu ni ukuvuga kweri haje afate akamu umuntu wese abishoboye ko yoraba kweri bakaza bakatugarukira kuko urakoze cyane reka batumirire gatonya mu buhinga bw'ibyuma duce tugaruka mu gice cya nyuma turangiza kino kiganiro The black skin, I treat you the same. I don't give a seat to envy, I walk in love. I'm perfect at all, but I'm humble like a dove. I hold your hands to cool your anger. When fear frees your brain, deeper is my contagious calm. Oh yeah, I'm a peacemaker. Jeune qu'on soit, on ignore que la paix n'a pas de loi. Mineur ou majeur, on peut tous être sans roi. Les si léger à le dire, car c'est amour en quatre lettres. Mais si dur à porter à couvrir, car on ne l'a pas inspiré à nos ancêtres. Et ce qui revient, c'est une larme, car il manque la lettre P. C'est une paix qui n'est pas pour plaindre, mais pour peindre la paix. Une paix qui n'est pas pour juger, mais pour supprimer les préjugés. Une paix qui n'est pas pour plaidoyer, mais pour penser des plaies. tanubukihanga ry'amahoro n'amahoro ni isaha zibiri n'iminota mirongo ine n'itandatu reka tujye mu gice cya nyuma cy'ikiganiro aho iwanyu havugwa aho twakira amatelefone y'amwe bw'abamenyesha amakuru aho muherereye aho kumugina kugira ngo tubwire havugwa hama turindira abo bijejwe kugira barabe yuko bo kwikosora cyane barabe ko bakikorera ko kugira namwe mutunganirwe n'inda twakuye jafeti ngarutse ku murongo yego jafeti mukayogoro nyine yego cyane na cyane cyane ku mutumba gatabo n'agacimbiri n'agatabo nyine mhm. ariko mvuga ku kijyanye n'ibarabara riva mu kayogoro riza ryerekeza mu gatabo eh. ibarabara rifata cyane kabisa uhashyitse n'ipikipiki nirera kigongwe kabisa turiko mm. turasaba bijejwe n'ukuri badufashe kugira ngo bapfume badushiramwe agakariyeri koko turabiko ko ni ufise nk'urubanza uva mu gatabo uja mu kayogoro mhm. usanga wacerewe nyine usanga byabaye hatari byari barabara risanzwe ry'imigenderanire none gajaferi byari barabara risanzwe yego ni nyine ry'ivu risanzwe hmm, uti agakariyeri kotuma ibintu bigenda neza imigenderanire ikamera neza yego cyane kubera ibyo biba byiza hmm. hanyuma kweri nongera kugaruka kwa cha kibazo c'urubura no kuri mudusabira abatabazi bo tubaha uno mwanya ni wa nuwawe Jaffe babwire na kane yabahaye kugira namwe mubabwire bari ko barakumviriza yego murakoze cyane byari byo byiyumviro byacu imana ibaheza narinda kubwiye nti eh. uno mwanya n'umwanya insanganiro yaguhaye kugira wewe nawe urumenyesha amakuru ubabwire abo uvuga tutukubwirire bibwirire icyo mukeneye kugira namwe mutunganirwe mu byanyu murakoze cyane muri make twamaze kugishikiriza byakomeye nyine kweri imirima yose yaratembe nk'ubu byose ngira ngo waba dufashisha dusubira gutera mm. niko byakomeye kweri murakoze cyane gira amahoro mugenzi namwe mugira imana reka reka ishari hello ninde tuvugana nyamenya imana evaride mm, evaride evaride evaride utwakwereka evaride domine igambe ntara cyangwa mucamuzo komine kigamba havugwa make aho ikigamba ga evaride aho umwana amasabune amasabune yarategura ku matiyagura amasabune mwe yakorotse oya isabune nyine yarumye ku mafaranga amajana indwi amajana atanu yanyuma n'amajana ane yabaye yuko yogabanuka nka kuno bazimbutse kuzatura meza ingorane kuko umuntu muto muto agiye aza bigorana sawa sawa ariko usaba iki none cyane cyane kuri iryo duzwa ry'ibiciro uhere yuko abazikora mm-hmm. mhm. mbazikenye bagerageze barunise barondere nyinshi abazifurnisa ngo ntibarondere nyinshi kugira isabune ntizisubire kuzimba uwo ni Evarde Mucankuzo komine ya Kigamba hallo Nduwa ngarutse Nduwa uti ni rwayo juvenali n'ubyansoro havugwa amagi rero ikintu nagomba kuvuga mhm. nagomba kuvuga musitani wo muri komine bisoro ntagerageza ahimiriza abanyagihugu bakora ibikorwa rusange kubera dufate maruye si we yohakora n'abanyagihugu bahakora eh, dufate musitani wo muri komine rya uko yabishoboye kwaza musitani wo muri komine rya soro akwiye Mm. niwe yabonye ibintu bikenewe byose mbona mm-hmm. niwe yabitoye kubera mparuye hari ibinogo biteye ubwoba none ubu yarabizibiye byose ubu hasoma kaburimbo mm. rero mparuye ndiko ndaraba dufate umusana wo muri komine bisoro nakoreshe barabara naho dufate mparuye naho kwaca bakamwinjiza mu gakoresha nawe niyo twa hanyeretse kwaca kuyimpfizi impfizi zo kwimburukaho ryose Hmm. izi yaba uwundi yohakoresha nk'uko abandi bariko barakoresha ibarabara noneho bose abantu bose batowe bose ubu ni ugukoresha ibarabara udafise ibarabara nta terambere tuba dufise hmm. bagerageze barabe nawe ibarabara bitaba ari iwawe riri mu gitara ndemera musana yo muri komine bya mhm. soro rigombe bibe mu gitara ararikoresha avuga ati iri barabara rizokogwa rizocamwo imodokari hari abantu bashobora kuza kuturaba canke iki akarikoresha Mm. mugabo wewe bobo uri kurababwira bobo je ndabona yuko sinzi nyene bimeze ni bamwe bavuga ati ibintu biragoye mm. yego vrema nabirabe ahakoreshe kugira ngo dufate turavye duciye ku imfizi eh, ibarabara ryo mm. ku imfizi ryimburutse kiriya kiraro cyo ku imfizi ntigikomeye nawe nyine agenda kirabe hari igihe eh, haciye ku mamodoka manini manini cyobomoka kandi tukaba duhombye murakoze cyane yego vrema nabirabe nibabirabe bahakora reka je nizeye yuko ari karabyuma ninda twakwiga mu kenyezi gende bukuru yaranda muri community yoranda aha isare ko ari hafi y'isanganiro naho bavugwa make naho ariko burya twese turi ngaha ayo mu nzu burya twahuye n'abantu baza kudukurikira mu nzu ariko ubutungane mbona butabakurikira hari ryari harahatsindiwe zibiri kandi natwe twese turiziga ariko harimo n'abadashobora kuyitaba kwa opeke avuga ngo hako yonyitaba ngo jyewe randangota amayiyahura ngo canke akoma kahitwa nshimira imana yinesa bamugiterama nyene mwari mwabitwariye ha mu rubanza yegome n'igitasi bitasi byari byaje babiri baritaba barafungwa mugabo nshimira imana yinesa na tiyeri barasa hmm. igomero ariko urubanza ariko bakurikirane kuko badusanze mu nzu batugendereza atari ikintu na kimwe dupfa hmm. atari ikintu kingana ubwara kimwe gusa akadendereza gusa usabye ubutungane buzokore mhm. ni abo mu masentare n'abo mu mazone barabe bagihagurukire ubu ikosa hamwe hmm. kandi ingingo z'amategeko mu gitabo basomera ingingo hamagiyeho ari ikosa ndarifite mpanywe ari abo bandi bahanga ese hmm. kwivugira ku iradiyo kuko nari narabwihera ati ndabyose wese na mukana we aguma nyigamba ko atoshobora kunkubita ngo anyice guhama ngo ace yishikana kandi nuko pete byaramunaniye kuduga yaguma yegera bakamuhiga bakamubura yoranda wowe tubwira neza neza aho hantu ahariho kumbura uko byagenze ni mu gacimbiri ka giterama ku muberura aha muri zone benga aha hepfo y'isoko yo ku muberura mm, ndahabona yego mena aha nyene niho nyene nibereye uwo fabrice wavuze yasanzwe akora iki uwo yaguhohoteye asanzwe akora iki ekaye nta n'ikintu na kimwe yari umuhungu w'umusore adandaza akajambure ngaha nyene mm. kuri iri barabara rimanuka muri senga gahwama hepfo y'urusengero rwa metodise ngaho ku ikaburimbo urarubona aho ndahabona none ariko ah. ikibazo cyanyu cyari mu butungane yego micari kwa opege mugabo nyamuhungu akavuga ati ngo ntibaducire urubanza ngo barareka ngo tumatirera ngo tugaruke ngo dusubire inyuma nk'abasazi ngo tuze dukureho ngo duhebe urubanza mm. rero n'umugabo wanjye yaraciye no mu radiyo hose aragenda bararaba barabona ukuntu ameze bose bavuga ati ntibatuvuze hmm. naho nyine ntibashyushye bazana amahera ntangurane ku ifaranga bwanjye jenali uzika aho buhera hmm. kimwe gusa tugeze hariya n'abavuga aravuze ati ntibarondere amahera batuvuze nyine baraduha dukeye ariko n'ubu mugu urubanza nta n'ubwo mbona hmm. ego ugeze ubutungane bukore bukore urubanza rwacu ntigigera ruribwa uhanwa hmm. n'amategeko ahanwa hamwe n'abandi bose baboneraho akarorero intayishyiraho ishyize ego icyo nicyo dukeneye nta kindi dukeneye ngaha aye mu burundi bw'iwacu atagukingiranira ikibazo gira amahoro yoranda hama pole cyane reka turindire kumbure byanse uzoce wakura hano ku iradiyo isanganiro yego kugira natwe tugufashe kubaza yego si none uzoce wakura ku nimero dusanzwe dukoresha hano ku isanganiro yego mesanze ndayizi narinda bimenyereye kimwe gusa narindindiriye rero nayo ibyo narindindiriye nta kindi sawa igero gisa yego mugire amahoro ngaho hama muhana mwihangana uwundi ari ku murongo hello hello amahoro y'imana bane namwe hmm, twese twese mugenzi ninda twakwiherereye he Joni gatazira wa Kenya komene kigambo mu ntara cyankuye wa Kenya ah sangwe kaze kwisanganiro bero cunarangiza kino kiganiro aho murakoze mhm ikibazo dufise hmm. urabona yuko leta nzeye leta nkoze yavuze yuko abantu ari kororera mu mpongo yego kandi icyo ni icyiyumviro cyiza cyane ku itegeko ry'umukuru w'igihugu naho atari ibisanzwe yego hanyuma twebwe ni kubera hariho abantu baza bakahira mu myonga hmm. bakaza hajya mu masebura bakahira bakagira nka kujya kw'inkumbagara ugasanga nka kujya ku kibuga ahantu nk'umuntu hmm. azotera umuceri n'ibiharage bakagenda binashobotse bagenda bakagenda babitwaranye hmm. nk'umuntu w'umudamu cyangwa umuntu w'umugabo ukabasangayo ubwo mutera mutera mugwana icyo kibazo rero nibarabe bakige neza umuntu afite yoroye inka mu ruhongore arabe azarahira no mu iseburi iwe kuko twe barashobora kugira iseburi inkumbagare nka ubona nk'umuntu atera umuceri ugasanga ntabaye nk'inkumbagare nawe urumva yuko nta kintu hakura hmm. hirya cyatsi n'ibyo bibi ntuzenya ifumbire y'aho hantu rego hmm. leta nibarabe nyine umuntu bazofatira mu isebura ry'umuntu barabe ingingo bamufatira hmm. yego burema ndibata ko icyo cyiyumviro kiba cyane urakoze wa kenya hanyuma ikindi kibazo nacyo mm, nyarutsa harageze nicyo radiyo isanganiro urabona yuko biza biravuga bicika bijwangara murabe muhinyanyura akantu gatoya cyane rwose reka ubwo butumwa ndabushikiriza kuko si ngaho gusa ikigamba n'ahandi henshi batubwiye yuko batayumva neza yego hanyuma n'ikibazo cy'isabune nicyo mbona cyabaye ndato ziguma ziduga nk'ibisabune iteye ku majyana indwi birazimbutse n'amajana cyane ugasanga no kwikingira kovide ntibyoroha byose ntibyoroha ni ukuraba rero igiciro kikagabanuka cy'isabune muraze ko isabune ariyo igabanya ibintu by'imyanda reka icyo kibazo tuzoraba natwe tugikurikirane kuko numva ko mwagishikirije mutari aki gira amahoro rero wa kenya nawe asamurora ni byo kuri radiyo isanganiro namwe ni ibihe byiza abakoze abagize icyo bashikiriza bose muri rusange ndabashimiye yakoze Eric Dogare mu buhinga bw'ibyuma mwakoze namwe mwariko muradutega abiri kuri micro medal niyo nkuru reka duhane isango ryo kundi wa mbere kumbure muzuba muri kumwe na bandi bagenzi bacu ijoro ryiza wanyu havugwa make nta mwanya afise kumenya ibyo muri quartier ntabyo ingorane z'iwacu mu kazi naho buri umugabo